для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. хто хоча выбавіцца з бяды, хапаецца за саломіну. Шукаючае збавення Ганна думкай ухапілася за можна сказаць незнаёмую дзяўчыну. Усе ж была нейкая надзея на яе. Можа параіць куды пайсці, да каго падацца. У яе ж у Юравічых і ў Мазыры знаёмых пэўне багата. Анна ведала, што яна робіць настаўніцую ў глінішчах. Раз выпадкам сутыкнуліся тварам у твар у алешніцкай краме. Паразка аж бровы падняла здзіўлена і ўзрадавана пазнала Ганну з аднаго позірку. Але Ганна вочы тады адвяла ў бок, не падала і знаку, што помніць, і знарок схавалася у натоўпе. Ганна ўзгадывала, чаму так абышлася з ёю тады, але не сказала б і потым. Мо таму, што ўсё вельмі ж неспадзявана выйшла, мо таму, што казаць не было чаго добрага, Але як бы там ні было, Ганна цяпер ад душы пашкадавала аб сваёй няветлівасці. Думкі цяпер не раз і не два ішлі да паразкія. Яшчэ тады дазналася Ганна ад Меканора, што паразка настаўнічае ў глінішчах. Цяпер даведалася ад яго ж, што часта яна бывае ў іалешніках, на сходах у школе. Тут Ганна і падпільнавала яе, калі тая выйшла на вуліцу. Ганні, праўда, не вельмі пашанцавала, з паразкай ішоў стары чалавек у свіцы з кніжкамі і з шыткамі, але яна падалася проста да дзяўчыны поздаровалася не пазнаеш можа сказала Ганна знарок весела па прыцельску пазнала проста і прыязна адказала паразка даўно было даўно яны прайшлі помаўчалі Ганна напомніла сабіраліся ў куранік нам настаўнічаць Сабіралася, да і не давялося. Назначылі ў бярозуку, а цяпер от у глінішчы, адказала паразка. Толькі прайшлі вуліцу на сцежку ў поле, як здагнаў міканор. Ганна чакала, што ён збочыць і вернецца, але ён ішоў і ішоў, быццам нейкая варта. Ганна глядзела на яго з непрыхільнасцю, трэба ж прыпёрся так не ў час і звычайна няўклюдны ён цяпер каля паразкі здаваўся ганне яшчэ больш неуклюдным і вялізным бы мядзведь а за кавалера будь хоча подумала Ганна здагадвалася і сэрцам адчувала што не так сабе міканор сунецца побач тут Яны ішлі, то гаварылі абы пра што, то маўчалі. Дзень быў хмурнаваты. За жалтлявым кужалем хмар значыўся немачны кружочак сонца, якое ніяк не магло прарвацца, заліць дарогу і поле святлом. Таксама хмурна, няпэўна было і ў ганны на душы. А я тады ў краме падумала, сказала параска Ганні з вясёлай шчырасцю, што прызнаваць не хочаш мяне. Ганна пачула сябе як вінаватая. Неспадзеўкі выйшла ўсё. Ды, можна сказаць, забула уже. Нядоўга былі разам. Столькі часу мінула, адказала параска. Багато, як на том свеце было, а я ўспамінала цябе гадала як табе замужам Ганна пачула ў парашчаных словах пытанне і нахмурылася А чаго там гадаць толькі і сказала Ганна З усіх гэтых праводзін у засталіся ў памяці Ганны непрыхільнасць да меканоры і чуццё няпэўнасці, недагаворанасці, якое ўвесь час жыло ў сярэдзіне. Чуццё гэта памацнела, калі развіталіся і калі з меканорам падаліся разам. Быццам і не было поруч меканора. Яны ішлі, жылі кожны сваім настроем, сваім думкамі. Заўважыла толькі мелькам, што, Міканор вельмі ўсхваляваны, нават засмяяцца гатоў закрычаць з нейкай радасці. Дыба як бы спіянелы. Ён не засмяяўся, не закрычаў. А пільна зірнуўшы на ганну неспадзеўкі запытаў: праўда это, што я ўхім б'е цябе. Ганна недовольна варухнула брывамі, помаўчала, быццам зазлавала на яго запытанне. Праўда, няправда, якое каму дзела? Нам да ўсяго дзело, важна аб'явіў Меканор. І дзелавіта дадаў: Савецкая ўлада не сакрэт судзіць за это. Хочаш, скажу яму. Не хочу, адрэзала яна. І цвёрда непахісна, Меканор здзівіўся, чаму это? Таму. А ўсё-ткі, ну чаму? Таму. Няпраўда ўсё, наплялі. Ён чулаганна не паверыў ёй. Меканор глядзеў на яе, як бы не разумеў. Ганна нядобра кінула яму: « Ты это ці не ўхаджваць за паразкай надумаў. Меканор збянтэжыўся, Адні спадзіўкі не адразу знайшоў, што сказаць. выдумала. Ну і я кажу: выдумалі. Ля сяла яны разышліся. Меканор падаўся вуліцую, а Ганна па загуменню. Але прайшла яна па загуменню небагата. Так не хацелася бачыць цяпер карчоў, што мінуўшы ўжо вярнулася на колішняе сваё селішча, і падалася к роднай хаце. Мачыхі дома не было, не трэба таіцца, выдумляць нешта. Яна прытуліла пяшчотна хведзьку, які выразваў нейкія цацкі на дручку пяшчотай пагладзіла яго рудаватую галоўку. Хведька пачакаў бы уцярпліва і з надзеяй зірнуў на ганну, як бы пытаючыся. А яна зразумела яго позірк вінавата пашкадавала: няма. Няма гасцінца. Не крыўдай не зразу сюды прыйшла. І не да таго мне цяпер брацік. Ганна села на лаўку, стала распытваць, дзе матка, дзе бацька, гаманіць абы аб чым, а сама думала: тут застацца б, зусім не ісці да карчоў. І пайшла з хаты толькі тады, як вярнулася мачыха. яшчэ з двара прыкмеціла. Свякруха за шыбу як коршак віжуе і чакае. Знарок цвёрда дужа ступіла Ганна на ганак, упэўнена ўзялася за клямку, ледзь увайшла. Глушачышха ў момант абмацала ўсю яе вачыма і прынізала позіркам. Явілася. Думалі, прапала уже. Не, не прапала. Баяліся за нішто, адказала Ганна. Усё адно як не ў алешнікі ў Юравічы хадзіла, сказала глушачыха. Можа і ў Юравічы? Гайсала зноў, невядома дзе. Гайсала. Добра яухіма не было. Свякруха пабурчала, пабурчала злосна ды да і вярнулася к сабе. Што б не рабіла Ганна, успамінала сустрэчу з паразкай і праводзіны. І думкі не толькі не ціхлі з часам, чапляліся і кружылі ўсё мацней. Тое, што жыло недзе глыбока, як крынічка пад багную, ад думак ахвоча дужэлае выбілалася на паверх. як мне замужам гадала сама не заўважыла калі стала гаварыць з дзяўчынаю у думках як замужам неправда я сказала табе у юровичах без любові і у нас няможна як для каго а для мяне жыццё без любові не жыццё не жыццё гэта калі не любіш каля ў душы нянавісць адна, гора гэта пагібеля не жыццё. Праўда твая была, твоя. Дурная была я тады не паслухалася, не абераглася. А была ж любоў, была, адна была адна і засталася, няма чаго таіцца, усе курані цяпер знаюць. Чалавек я ўхім, кожны вечар кулаками напамінае. была любоў. Як наздзек разышліся, разарваліся іх дарогі. Як вецер насенне з дрэваў раскідала няскладнае жыццё іх на розныя палосы. На розных палосах пусцілі карэнне, раздзяліліся, можа навек не відна, але страхотна чутнай мяжою. У яго цяпер, свая моцная прывязка, жонка, хата, гаспадарка не адарвецца. Што будзе, як далей пойдзе яе доля? Мабыць, і Бог не скажа. Што рабіць, ніяк да толку не дабярэся. Ганна схамянулася. А чаму не сказала парасцы гэтага, калі ішлі і калі яна пыталася? Але ж не так сабе кінула. Гадала, як табе замужам. Я ж пачула гэта адразу, але паказала, што не зразумела, прамовіла нешта, абы перамаўчаць. Канешне, такога не можна было пры сведках расказаць, але каб хацела, Ці ж не магла пад Меканора адасобіцца як-небудзь? Не гэта перашкодзіла адказу. Не захацела паказваць боль свой, стаілася. А чаму же не стаіцца? Хто мне паразка, калі бачыць праўду? Таварышка? Прыяцелька? Хто? Непрыцелька. А чаму ж я гавару ёй усё ў думках? Чаму? Пустое гэта ўсё. Гаварыць незнаёмы лічы. Сама сябе пярэчыла, чаму ж незнаёмай, калі бачыліся яшчэ тры гады таму, калі яна не забыла і думала, як я жыву, як мне замужам, калі яна такая разумная такая відаць жа чулая добрая чаму ж яна незнаёмая ізноў Ганна нібы гаварыла з паразкаю каб ведала тады што столькі бяду глынуць давядзецца каб загадзя ўбачыла ўсё ў пельку хутчэй кінулася б чы б дала б аброць сябе такую надзець закаялася ды позна павянчаная мужава жонка нявольніца хочаш не хочаш а цярпі змогі няма цягні пакуту ды маўчы маўчы не скарцца бо ад скарг тваіх толку ніякага ніхто не паможа а судзяць толькі батькава ласкова уцешыць калі. Але ад яе і боль потым чуецца мацней, больш на волю душа рвецца. ноччу слухаючы п'янае яухімава хрыпенне, чуючы, як ныюць з мужавай ласкі рукі і плечы, Ганна думала за чаем. І жыць далей так няма сілы. І выбавіцца вырвацца невядома як, Не будзеш у куранях жыцця вольнага. Не дасць я ўхім жыць ёй адной, звядзе са свету і не перахрысціцца, не знаеш хіба яго. Было б падацца куды, каб не бачыцца, не сустракацца з ім зусім. Толькі ж куды ты падасіся, калі далей куранёўскіх агародаў свету лічы і не бачыла. А ўсё адно бачыла, не бачыла, а пайду. Хоць куды, але пайду. Пайду, куды вочы глядзяць, чым прападаць так век. Знайду, не знайду долю, але пашукаю. Як тут было не ўспомніць зноў паразку, на каго ж яшчэ магла быць зараз надзея, Тут жа так патрэбна была падтрымка, якая хоць бы парада. Ты парай, памажы мне хоць словам. Ты ж бачыла свет, ты гарадская вучаная. Памажы, будзе твоя навука мне. Твая грамата мне будзе. І так закарцела Ганні зноў пабачыцца з паразкай. А скажу ўсё, чыста, Не буду таіць нічога, Скажу ўсё, Няхай зная, Няхай параіць. Але не сказала, Ні ў другую сустрэчу, ні ў трэцюю, не таму, што міканор замінаў кожны раз, калі ішлі разам чула Ганна, што не можа паказаць парасцы бяду сваю. Не тое, што каб не верыла ёй, але кожны раз чула ўсё ж між сабой і паразкай нейкую мяжу, якую няможна было пераступіць з бядою, не рызыкуючы гонарам. Гонар жа гэты быў трывожны, насцярожаны, балючы. Усё гатоў быў перацярпець, толькі не сваё, прыніжэння. Нават у той раз, калі яны былі з параскою блізкія, як ніколі. Каліганна нібы вельмі рашуча адарвала параску ад мужчын спадарожнікаў, шчырая гаворка між ганную параскаю пайшла не адразу. Яны доўга ішлі моўчкі, паразка не пыталася нічога, нават не глядзела на ганну, цярпліва чакала, чакала гаворкі. А Ганна слова прамовіць не магла. Ужо недалёка былі глінішчанскія могілкі пад нізкім хмурным небавым, дрэвы тырчалі таксама хмурныя, голыя, Нявесела сябе ў выган, схаладнела, нерадасна туліўся чэзлы алешніка бярэзнік на ўзболатку. Такая нерадасць, такая пастыласць былі ўсюды. І так цяжка было пачаць, расчапіць сціснутыя бядою губы, узяць з душы з болю, якім гарэла ўсё ўсярэдзіне, тыя патрэбныя словы. І выцюснула глуха хрыпата з адчаем з рашучасцю не магу болей параска толькі зірнула на ганну пільным шчырым позіркам нібы мерыла глыбіню кончыць сабе хачу сказала ганна хоць не глядзела на параску але заўважыла як трывога спачування на хмаркай прайшлі па яе твары у грудях запякло яшчэ мацней бы звяры вакол поедам ядзяць ад таго што ўсярэдзіне так пякло гаварыць ганне было цяжка словы то нібы прарываліся то застравалі ў горле думала что усё перацярплю але не магу няма маёй сілы яны трохі ішлі моўчкі. Парашчана рука лагодна чула, легла наганне на плячо. Ішлі ўжо як сяброўкі. праз некаторы час параска сказала: «Дык нато цярпець? А ён любіць любіць ганнены губы злосна скрывіліся. Ох любіць, як грушу вытрасе скора душу. Ізноў ішлі моўчкі. Ганна глядзела нязводна кудысьці наперад, але не бачыла нічога перад сабой. Вочы былі сухія і гарачыя. Зноў нібы запыталася, нібы папракнула паразка. Дык чаго ж ты? І не зусім упэўнена дадала. А хто цябе трымае? Хто? Ганна стрымалася і сказала спакайней, як бы з павучэннем. Не знаеш ты ўсяго. По-свойму, по-гарадскому, думаешь? Не по-гарадскому, по-нашему, по-жаночему. Зразуметь тебе хочу, запярэчыла Параска жыць чалавекам не любячы яго. Гэта я так лічу ўсё роўна, што не жыць, а жыць ненавідзячы, гэта ж не ведаю, як назваць. Жыць ненавідзячы, гэта катарга. А не катарга думаеш, адказала Ганна. Катарга, Дык нашто ж усё жыццё мучыцца на ёй? За кару, як якую? Ці ты прывязана навек? А хіба не? Я не прывязана? спытала Ганна. Ды калі б не прывязана была, стала б я цярпець усё. У мяне цяпер можа толькі і думкі, як вырвацца. Я начэй не сплю думаю днямі толькі і жыву я там, толькі і думаю, куды падацца, за чым абараніцца. За саломінку ухапіцца гатова. Цябе вось пабачыла, места знайсці не змагла. Падумала, можа, пара і што. Хоць знала сама, якая твая парада будзе. Востры з-пад чорных шырокіх броваў парашчыны вочы зірнулі дапытліва. Дык што ж цябе трымае? Што? Што? Ён суджаны мой, муж, знаеш які. Сякеры галаву расколі не перахрысціцца. Вось хто? Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, подых навальніцы. Выканаўца, артыстка, ліка пташук.